vamos. Si quieres lo que quiero yo, nos olvidamos del reloj. Ceniza tu piel cuando entramos en calor. Sin amor, bebé, la pasamos bien. Nadie va a saber. Y si saben que nos vamos a escapar. Y nos vamos a un lugar donde nadie nos va a molestar. Te quiero robar. Y que no importe el que diga si en tu cuarto no vamos a aviar. nos vamos a escapar y nos vamos a un lugar donde nadie nos va a molestar, te quiero robar y que no importe el que diga si en tu cuarto no vamos a aviar quiero comerte, tan fuerte el deseo que no quiero asustarte, pero si tú quieres, yo puedo tenerte, tan solo prometo ser tu mejor amante. Dime dónde está el problema, si tu novio no es un problema, él conmigo no quiere un problema, sabe que no puede con toda esta crema, ah, le cambié el teorema, ah, te alteré del sistema, ah. ahora quiere conmigo y no con ese mamá niema, por eso si tú quieres una tarde nos prendemos en un capsulón. Y el humor, y el humo, nos lleva donde queremos Y los dos. Yo te quiero comer, meterme dentro de tu piel y tu fuego apagado encender. Y si estás con él, dale a mi ver que esta noche te quiero co cojo, cojo. Es un placer conocerla, yo quiero besarla, en mi cama tenerla. No tenga duda, mi reina, puedo sorprenderla y bajarle una estrella. Dígame que sí voy. Nunca pa' mañana lo vamos a hoy. Tú eres mi girl, yo tu boy. Y a ese palomo le meten al fin como Floyd. Dile que no se pase, hecho este no tiene pase. Y pase lo que pase, tengo la 45, vamos a ver qué hace. Tú sabes que eres mía, como Romeo diría, no te sientas tan confundida. Tú sabes, mami. No vamos a escapar y nos vamos a un lugar donde nadie nos va a molestar. Te quiero robar. Y que no importe el que digan, si en tu cuarto nos vamos a viajar. Nos vamos a escapar. Y nos vamos a un lugar donde nadie nos va a molestar. Te quiero robar. Y que no importe el que digan, si en tu cuarto nos vamos a viajar. <laughs> Eh. Dime